وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاو الخدين فقالت لما يا رسول الله قال إن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من هليهن bilalin min o Četvrti hadis u poglavlju Bajrama. Od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhu se kaže da je rekao bio sam sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame na Bajramu pa je počeo sa namazom prije hutbe bez ezana i kameta. Potom je oslonio se na Bilala, ustao, znači da govori na, <clears throat> naredio je bogobojaznost i podsticao ljude na pokornost Allaha za ođel. Obratio se ljudima, savjetovao ih i podsjećao. Potom je otišao kod, žena i njih je savjetovao i podsjećao i rekao je dajte sadaku, vi ste najveći dio džahennemske vatre ili najbrojnije ste u džahennemu. Pa je rekla žena jedna ugledna žena koja je bila tu, koja je bila tamno putih obraza, kazala je, zašto Allaho poslaniće, kaže, vi se puno žalite i puno poričete dobročinstvo, ili svojim muževima. Pa su davale, znači, od svojih nakita, ili kao sedaku, i bacale tu odjeću Bilala od svojih prstenja, svojih naušnica i slično tome. Ovaj hadis <clears throat> je hadis sa velikim značenjima. I zato ćemo mi uz Allahovu u tala pomoć govoriti o njemu u naša dva druženja. Jer je preopšina da bi govorili o jednom druženju, bojim se, da, ne bi puno znači, oduljili sa govorom. Bolje ovako znači dati manje materije, jeli, ovaj, da se može lakše i bolje shvatiti i razumjeti. A, danas je Imam Buhari i njegov sahih kao i muslim na meti. Oni su deset kao meti. Znači, malo umnicima i neznalicama i sličnim. Znači, gađaju Buhariju kako žele. Pa je jedna od žena gađala u Buhariju, odnosno ovaj hadis u Buhariji. Bio je meta ovaj hadis. A ja bih nešto rekao, ali bojim se da se pogrešno razumije, da se pogrešno ne Nikada ilm i znanje nisu složene. Bilo je učenih žena. Do duše jeste. Koji su prenijeli, koji znali, poput Ajše, radi i njoj slični, umudrda. ali znanje, ilm je nauka muškaraca. Ne žena. I zato pogledajte knjige šarijata, jeste, jeste li kad čuo da je neko kazao i u toj, toj knjizi koju je napisala Umu Muhammed, ili na koju je napisala Fatima bint Abbas, ili, jeste na, niste čuli nikad. Pa je to znanje, mogu žene biti učene, ali znanje je znanje muškaraca. Pa kako onda kada žena dođe, znači i onako proizvoljno, kaže ovaj hadis je kod Buharije batil, laž. Dobro živo bilo, što je laž? Kaže, on se kosi sa fitrom, sa zdravom prirodom. Što se kosi sa zdravom prirodom? Kaže poslanik, sal sam se dođe na Bajram i da kaže ženama, barek Allahu fikum, kulu aminu entum bihair, takab Allahu minna o da im čini dovu na Bajram. On kaže, vi ste, kaže, najveći broj u džahennemu i u džahennem ćete ići. Kaže, tako na Bajramu se kaže, opet. to kaže, ne odgovara ukusu. Taj hadis odgovara ukusu. Pogledajte kako ima slan ukus. Kaže, ona ima slan ukus, ne hadis. Kaže, kto ne odgovara, kaže, ukus, taj hadis je batri. i Ja Allahu dragi, nema znači ovaj, kako kaže Ibn Hajar, men tekeleme fi gajri tahasusihi etabi ađaib, tako kaže u svome Fethul Bari. Kaže, ko bude govorio o onome zašto nije stručan, kaže, dođe sa čudesima. Šta mislite kada nam je dal pacijenta da mu mi, da mu mi nešto, nekakvu transplantaciju, nešto da mu mi odradimo? Šta mi uradili njega? bi ga izmasakarirali, iz, iskasapili ga, Znači, je tako? Zato što ne znaš, to nije tvoja struka. I turaš ruke tamo gdje ne znaš. E tako isto i ova što je došla ovaj žena i kaže taj hadis, kaže ne odgovara ukus. Hadis kod Buhari i kod muslima i poslanik dolazi i ljudima govori ono što im koristi, kao što ćemo spomenuti. A nikako znači ovaj da je poslanik sa time htio da nekoga obesrabi, nego treba znači čovjeka upozoriti i znači ne treba ni na dan kada se žveseli i, znači ovaj raduje, da se pretjerano raduje i da misli znači da je i ni rekao ne ni jednoj ženi pona osobu. Neko je kazao kao kolektivu, je tako, žena. Tako da je hadis, znači bez sumnje, ovaj, ispravan je ono što je kod Buhari i kod muslima, ehlu sunnetu to se ne sumnja. Ehlu sunnet znači ne sumnja o ispravnost toga. Hadis je od Džabira ibn Abdillaha. O Džabiru Abdillaha mi smo govorili, znači na kraju poglavlja o Džanabetu. Govorili smo o njegovoj biografiji, spomenuli smo znači, neke stvari vezano za njega. Znači, Džabir je jedan od ashaba koji je znači, prenio dosta hadisa od poslanika, sallallahu alaihi vseleme, i ovaj, poznat je li po svome dobročinstvu prema svojim sestrama. Čak je oženio ženu koja je bila udovica radi svojih sestara. Kada je babo poginuo na Uhudu, usnio da će biti prvi šehid na Uhudu i poginuo je prvi. Ostalo je, rekao je, kaže, ostanam, to je manet sestri. Pa kad je otišao da se ženi, tražio je prvo sestrama majku, ako tako možemo kazati, pa onda sebi suprugu. Pa su ga pitali, e, Poslanika ga sam pitao, što nisu ženio djevicu. Kaže, Allah poslanič, kaže, ja imam sestre. Meni treba, ha, meni ne treba još dodatni problem, jel tako? Nego mi treba neko, znači, ko će mi služiti šta? Moje sestre. I ko će biti na mjesto majke. Allah ta'ala. U svakom slučaju njegove biografiji smo govorili i nećemo to, nećemo to ponavljati. Ovdje kaže šehidtu. Šehidtu u arapskom jeziku znači a, vidio sam. Bio sam, znači, bio sam prisutan sa poslanikom, sa salasaleme, kada je klanjao Bajram. iz ovoga hadisa izlačimo da Bajram treba klanjati sa imamom. Da Bajram treba klanjati sa imam. Ako ima imam muslimana i klanja se Bajram i može se sa njim klanjati, onda najpriče znači da se klanja sa njim. Kaže Bede, počeo je sa namazom prije hutbe. Iz ovoga hadisa izlačimo da se na Bajram klanja šta? Prvo, namaz, potom se drži hutbe. Suprotno čemu? Džum. Suprotno džum. I o tome smo govorili u prvom hadisu. Prvi hadis u ome poglavi govori o tome. A to je hadis čiji? Abdullah ibn Omara, kome kaže, klanjao se. bajnem namaz, za poslanika sam sam, i Ebu Bekra i Omara, pa su klanjali šta? Namaz prije, klanjali su namaz prije što su držali hodbu. Pa je hadis bio jasan, znači u tom pogledu, ovo je samo potvrda, jeli, onoga što je. Kada bi imam pak održao hutbu prije namaza, namaz bio ispravan, ali ružno postupio. Ružno je postupio, ali bi namaz bio šta? Bio bi ispravan. U ome hadisu isto tako dokaz da namaz, Bajram namaz nema ezana i nema i kameta. Nema ezana i nema i kameta. I danas je ulema složena na tom pitanju. Tako se prenosi od Hulefa i Rašidina i od Selefa, iako se kod nje navode određena razilaženja, znači po ovome pitanju, a, pitanju ezana. Ali danas šta to? Konsensus. Pazite dobro nekada davno bila razilaženja po određenom pitanju. I nakon toga se ulema ujedinila. Može li biti to? Može. Može se to To se desilo u jednom poznatom pitanju vezano za dženazu. A to je broj tekbira. Kod Selefa imamo razilaženja. Kod Ashaba imamo dosta razilaženja po pitanju broja tekbira na dženazi. Jer tome smo opšteno govorili u dženazi, možete vratiti i pogledati. Ali je nakon toga došla ulema, i kako spominjem Abdelberi, kako spominjem Neo i drugi, ujedinila se ulema da je dženaza koliko? Četiri tekbira. Da je dženaza četiri tekbira. Pa se može, znači, jedan dio, pa, imaju izvesta razilaženja među selefom, i onda nakon toga se šta? Ujedinila. Jer ono što mi imamo i blagodat koju mi imamo i knjige koje su došle do nas u tom pogledu je blagodat koju nije mnogi selef imao. Oni pa nisu čuli Koliko, je hadisa promašla Habima da i nikada nisu čuli? Nisu hadis bili sakupljeni. Znaš ono što si čuo ili što ti neko prenese. <clears throat> ili moraš otići iz Basre u, u, ne znam, u Medinu da bi čuo hadis. Ili iz Hidžaza u Medinu, ili iz Kufe u Medinu, ili iz Egipta u Medinu, ili doći sa kraja islamske države da bi, da bi negdje čuo hadis. Kod nas je znači to e, drugačije. Pa je mogućnost da dolaska do tih hadisa znači ovaj jednostavnija i nakon toga su vama može ujedinci, znači na osnovu predanja, da vide da je izraziti, izrazita većina predanja da govori da je dženaza namaz, znači četiri tekbira. Iako, kažem, po tom pitanju postoje i druge predaje, o tome smo govorili opširno u spomenutoj knjizi. Navodi se da prvi ko je uveo ezan za Bajram, da je to bio Muavija, radijallahu ta'ala anhu. A neki kažu da je to bio Zijad u Basri. I Ibn Moletin preferira to mišljenje. Kaže Ibn Hajar Laskalani u svom dijelu Fethul Bari, Ulema se razilazi ko je prvi uveo ovaj ezan. Pa bili živne vešejbe u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Sejde se iba da je rekao da je to Muavija. Da je to ko? Muavija. A Šafija spominje preko jednog vjerodostojnog ravije od Zuhrija, između Zuhrija, znači Brušihaba i Zuhrija i Šafija, ima jedan vjerodostojan ravija, Šafija kaže vjerodostojan ravija, a da je, a, da je Jusuf Eh, Hadžaž ibn Yusuf da je kada je bio namisnik u Medini, da je postupao po ovome, eh, po mišljenju, znači da je imao šta? Ezan za i kamet za, znači za Bajram. Dobro, kada imam Šafija kaže pričao mi je pouzdan čovjek od Zuhrija, a Zuhri je medresa hadisa, sam za sebe poznat, jel tako, kao imam, od El Hadžađa ibn Yusuf Sakafija. Je taj hadis vjerodostojan? Nije. Predanje. Je li vjerodostojno? Nije. Zašto? Zato što imam kada rekao da je taj ravija pouzdan. Jel znači da je pouzdan? Bravo. Možda je biti pouzdan kod imama Šafije, ali nije kod drugih učenjaka. Možda će drugi svi kazati imam Mahmedi i Sufene Seuri, i Ibnu i, i ne znam, Ibn i Ali Ibn Medini, i drugi da će kazati šta je. On je, on je daif. Kod Šafije je pouzdan, ali kod drugi nije. Pa moramo znati njegovo ime i prezime. I zato kada bi rekao najveći alim hadisa Buharija, kada bi rekao i pričao mi je povjerljiv prenosilac, kažemo to se ne može prihvatiti. Jer se mora znati ko je. Vidi, pogledajte kako je, subhanallah, kako je hadijska nauka građena na temeljima, nema, nema tu ovaj. Mora se potvrditi da je hadis šta? Sahih. I zato, braćo, osnova kod hadisa je da su daif. I osnova kod svakog ravije da je nepouzdan. Jer me razumijete? Dođete do hadisa. Ja otvorio hadis, kažem ima hadis posla, rekao to, to, to, to, ti kažeš šta je hadis daif. Odmah recimo daif. Kaže, nije daif. Kako nije daif? Kaže kod Buharije, recimo da sam. Mora se potvrditi šta njegova ispravnost. U protivnom, imamo, hadis i ne znamo koga bilježi ništa. Jer vjerodostojan hadis? Ne može biti. Imamo raviju, zove se Muhammed ibn Yusuf. el Bagdadi. Anonimne biografije, nikoga ne zna. Je li pouzdan ili nije pouzdan? Nepouzdan. Pa je osnova kod svakog ravije da je nepouzdan, osim kod onoga kod koga se potvrdi šta njegova pouzdanost. Tako isto i za hadise. Tako isto i za hadise. Pa imam šafi ovo što je rekao, znači ne, može opet biti ispravno. E, dalje, Ibn Munzir bilježi od Husajna ibn Abdurrahmana, kaže prvi koji je to uveo bio je Zijad u Basri. A Daudi kaže da je to prvi koji je uveo bio Marvan. Dok Ibn Habib kaže da je to bio Hišam, a imamo i predanje od Ebu Kilabe da je to bio Abdullah ibn Zubair, prvi kolov. Pogledajte vi mišljenja. Različita mišljenja. Mogu li sva biti ispravna? Da je uveo prvi ovaj ili ovaj, mogu li biti ili ne mogu? Mogu biti sva ispravna. Kako? Znači svako shodno znanju, ovaj kada je rekao Moavija, on govori shodno onome što je znao Moaviji. Drugi koji je rekao da je to prvi bio E, dobro, Al-Hadžađ ibn se postupao tome, Zijad u bio, bio je Hišam, bio je Abdullah ibn ja govorim shodno znanju, ja znam da je prvi, nisam to nikad čuo, i kažem prvi ko je tu uveo, on je. A u stvari ne znam da je to šta uveo prije toga, ko? Muavija radi Allah, ili neko drugi, znači ko je bio. Pa svako je govorio shodno znanju i tu nema kontradiktornosti među, među ovim šta? Predanjima. Jer ponekad predanja mogu biti na prvi pogled oprečna, ne, nego treba znači pomiriti. I zato pomirenje je predanja je prva stepenica kojoj pristupamo, a kojih ne možemo, ovaj, e, znači, kad se vidi nekakva kontradiktornost. Prva stvar što radimo, šta? Pomirimo hadise. Jer u pomirenju hadisa je šta? Rađenje po, oba dva argumenta. Kad pomirimo dva hadisa, kažemo ne, nema, nisu kontradiktorni. Ovaj sadis hadis odnosi na jednu situaciju, a ovaj hadis na drugu situaciju. Onda radimo i po jednom, šta i po drugom hadisu. Nakon toga kažemo, ako ne možemo pomiriti, gledamo da li ima dokinuti i dokidajući. Jer kad ima dokinuti i dokidajući hadis, radimo tad po oba hadisa. Ne, radimo pobod. Kad imamo hadis, jedan dokinuti, a drugi dokidajući, jedan hadis dokinuti, drugi, mi radimo po dva hadisa. Jer rad, po dokinutom hadisu je da ostaviš rad po njemu. Ti radiš, kako radiš po dokinutom hadisu? Tako što ne radiš po njemu, to je tvoje odazivanje čemu? Dokinutom argumentu. I tek onda na kraju ide, kad, se sve pokuša da se ne može, e onda na kraju ide da se terđih, da se odabere jači argument, a da se slabiji odbaci. I to je, znači, jako rijetko biva, jer se dva e, znači vjerodostojna hadisa ne mogu, nikako biti oprešna. Pa ovdje znači nema nikakve oprešnosti znači među ovim predanjima koje smo spomenuli. Iako stoje predanja od Selefa, znači od Ashaba i Tabina nisu znači od E, poslanika sallallahu alaihi U svakom slučaju, kako god da bilo, koje god da je to uveo, ovaj hadis to odbija. Ovaj hadis ne prihvata to. Jer je u hadisu bilo da je poslanik sallallahu alaihi bez ezana i bez ikameta. I to je, to je to je dokaz. I blago se onome ko ostavi riječi ljudi radi poslanika sallallahu alaihi sellem. Radi njegovih riječi. Uz veliko poštovanje naših ashaba, naročito Muavije. Naročito Muavije. I zato, braćo, sunija treba da kaže uvijek ja slijedim Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju i Muaviju. Nemo nikad Muavije izbosati. Jer Muavija je trn u oku novotarima koji diraju ashabe. Poslanika sallallahu alaihi sallam. I kako kaže vam Nesai, ashabi poslanika sallallahu alaihi su ograda. Oni čuvaju ono što je unutra. i sunet su unutra, unutar ograde. I oni čuvaju to zdanje kitaba i suneta, ograda ta visoka jaka. A kaže Muavija je vrata. Muavija je najlakše kroz vrata. I onda svi oni kad žele da dođu do Kur'ana i do sunneta, prvo udare na Moaviju. I dok udare na Moaviju, nakon toga onda više niko hurmeta nema. Jesi. Neki šafi kažu da je to mekru, neki kažu da može proći. U svakom slučaju, najispravnije je kazati na Bajremima nema zana i nema kameta. To je propis koga je uspostavio poslanik sallallahu alejhi neki učenjaci kažu ezani i kamet imaju farzovi. I u tome je mudrost. Da farzovi imaju ezan i kamet. Zbog njihove veličine i vrijednosti, mjesta koje zauzimaju šerijatu. Da tako? Zato oni imaju, znači, ezane. A ovi, znači, namazi koji nisu na tom stepenu, nemaju, znači, ezana i nemaju i kamet. Neki učenjaci kažu, ovdje navode isto e, e, lijepo jedno, jedno zaključivanje iz hadisa. Kažu, kada bi ezan imao, kada bi Bajram namaz imao ezan, onda bi odazivanje na Bajram bio vađib. Je tako? Ima poziv. Zovete, poslanik zovete da dođeš namaz. I ti kažeš neće. Jer to je belaj. Pa zato nema čega. Nema ezana, nema poziva. Jer bio dužan da se odazoveš na poziv. neki učenjaci kažu, poput imama Neuvija, kažu, lijepo je da se kaže prilikom da mu jezin kaže es salate džamijaten. Tako da kaže es salate džamijaten. Da pozove ljude tim riječima, znači da se okupe na jedno mjesto. Da ima namaz koji će se obaviti zajednički. A imam Šafija spominju Zuhrija da je poslanik sa osam naređivao na istiska namazu da se kaže es salate džamijaten. Neki kažu da se kaže es salate sala, namaz, namaz, jeli? i slično tome. Neki kažu da je to pohvalno, neki da je mekruh, neki da nema smetnje. U svakom slučaju, kako god da bilo, a, navodi se u Mursel hadisu da je poslanik, sal sam rekao za Bajram, da se kaže salate džamijate. To je Mursel hadis. A Mursel hadis je vrsta daif hadisa. Mursel hadis je vrsta daif. Naročito Mursel hadisi Zuhrija. Ovdje je došao Mursel hadis čiji? Zuhrija. Zato što je Zuhri braćo od potonjih tabijina. Pa je razlika da između njega i ashaba udaljenost je velika. Za razliku recimo od Ibnu i od Muđahida i njima sličnjima velikih tabijina koji su bili znači blizu tog vremena. Pa su recimo Mursel Hadisi od Sejda Ibnu jaki da ih neka ulema prihvata. Kažu ne, prihvatamo te. Jer ne, mogu pojmiti da je između ashaba i Saida ibn bio ko? Ko? Tabin. Da je bio ashab, nema, nema, mi kada bismo kazali, braćo, mursel hadis je kada e, tabin izostavio ashaba, kažemo to je hadis sahih. Jer koga god ashaba, ili koji god ashaba da izostavi, on je šta? Povjeruju, pa hadis bio sahih. Ali mi ne znamo da li hadis je izostavio koga? Da li je tabin izostavio tabina? Pa ponekad tabin prenosio tabina, pa drugi od tabina, pa treći od tabina. Pa ponekad u hadisu sedam tabina prenose jedan od drugog. Kao hadis da je Kur'an, da je kul huvallahu ehad Kur'ana. Sedam tabina prenose jedan od potom od ashaba. Kad onaj prvi kaže, rekao je poslanik sa Koliko je ravija ostavio sebe i poslanika sa Šest i ashab sedam. Iako spomene ashaba, kad je spomenuo ashaba, ima šest ravija između. Pa je znači bitno da spomene, ha. pa se Mursal, i ovdje Mursal Zuhrija je, šta? Upitan krajnje upitan Mursel Zuhrija, on je slab. A ovdje da se analogno e, namazu za, za, ovaj, za pomračenje sunca, da se kaže, to ne može biti analogija. Nema analogija ako ima šta? Imamo tekst. Nema jezana i nema čega. Nema i kameta. Pa ako je to bilo tako u vrijeme poslanika, onda se to tretira novotarijom. I ovaj, zato možemo znati znači da danas ono što se radi u dva harema, u Mekiju i Medini, ovaj, za vrijeme e, Bajram namaza, kada mu jezin kaže Salatu na id, Bajram, Allah vas nagradio. Znači, se pripremi za Bajram. To je bidat. Jer je to vid čega? Vid poziva. To je vid poziva. To dolazi namjesto i kameta. Namjesto reci es salate, džamijaten, ili slično tome, es salate, es je kako rekao kadija, jad ili drugi. Nije bitno. Dolazi kao poziv. Neka je u haremu, ne zanima nas. Sunnet poslanika, sa osvijem, da se slijedi. I to je bidat. I u haremima ima bidata koliko hoćete. Od, od, od onih dugih, oni, oni eh, do, do, za Hatmel, Kur'an i tako dalje, i, i slično tome, znači dove koje poslanik on nikad tako dovio nije. Pogled dove poslanika sa Uzmite Hisnul Muslim. Koliko dova ima da prelazi 3, 4, 5 redova? Nijedna dova nema. A on stoji tamo, znači masiraju ljude po, po, 20 minuta, po pola sahda do, dovama, spominju Allahu dragi, pomozi muslimane u Bosni i Hercegovini, i u Kašmiru, i tamo, i tamo. I nabraje 20 zemalja i onda kaže i na svakom mjestu. Tako se dovi. Allahu dragi, pomozi muslimane na svakom mjestu. Ako ima jedna zemlja posebna koja je potrebna, Palestina, Sirija, da se dovi, nema smetje nikakve. Ali dova je, nešto, znači, koncizno, jasno, nemaš potrebe ti uzvišenom da nabrajaš zemlju po zemlju. Nabraji mi ljude koji su toj zemlji. I skupine koje se bore. Uzvišeni Allah te zna koga ciljaš i zato treba dova da bude ti, ti moraš čovjeku, kad nešto tražiš od čovjeka, onda mu pojašnjavaš sve. Jer tako sjeckaš mu da on tebe razumije. Uzvišen je Allah te varko da zna šta je i zato ta dova sama po sebi kao dova takva je bidat, a da ne govorim znači na takav način ovaj, ovaj ona je svakako neispravna. I ovdje, ovdje mi je pričao jedan momak da je dolazio ovdje u, džamiju prije jedno, možda 6-7 godina. Pet ima sigurno. I ovdje je bio jedan naš, dolazio jedan naš brat koji je držao ovaj, koji je na kraju dovio, kaže Allaha mi sam, kaže ovako držao 45 minuta je doba bila, kaže ovako sam, kaže, pao na, na ruke, nisam nikak mogao ispruž da padem, nego ovako sam, kaže, pao na, na ruke, na, laktove je pravo, pao. Tako poslanik sam klanjao ashabima na takav način, pa su se te stvari uvukle i te su stvari političke prirode, kao što je ono prenošenje iza imama, teblik, jel u Kad, ka, kaže imam, sami Allahu limen, oneke, jel tako? Pora, Kakva potreba? U Medijinskom haremu ima najsavremeniji raznosni uređaj na svijetu. Nema ga u Medijinskom haremu. Muha, kad prođe se 10 metara, čuješ je. Sve registruje. I nakon toga ti dođeš i on, zašto ponavlja? Ponavlja se kad ne čuje neko. Ali to je politika. To su politički. I tu Ulema je govorila i pričala, ma ukazivala to. Ulema je, Ibn Baz kaže da je namaz pokvaren onome ko prenosi. Onaj koji prenosi kaže namaz moj pokvaren. A ja se bojim da mu jezin, da onaj koji prenosi da nikako ne ja se imamo. To je samo moje mišljenje. Jer on, on je uvijek spreman kako ovaj ide da ovaj govori, jer ti ako odeš na seždu i on kaže Allahu ekber i odmah je ovaj ponovno kaže Allahu ekber, jel tako? Kako ti možeš biti tako spreman da se vratiš sa sežde, da uzmeš da i teško ti ga je pratiti tako. Bojim se da nikako ne klanja, samo sjedi da ponavlja. Što je musibet opet za sebe. Tako da su to ovaj stvari ili koje suprotne sunnetu, ali mi nismo u stanju promijeniti. Došao je ovaj hadis u jednoj formi drugoj, koji podupire ovo što mi govorimo. Znači sad nekako, kako mi to možemo, kako imamo hrabrost da pričamo protiv harema. Ne pričamo protiv harema, mi pričamo protiv jednog detalja koji je prisutan tu, koji je neispravan. Ima hadis, kaže, klanjao je Bajram bez ezana i bez ikameta i bez poziva bilo kakvog. Šta nam govori o bez poziva? Bilo šta, znači Ezan i kamet u redu, kažu nema ezan i kamet. A što smeta da se kaže salate džamijaten? Kažemo, došlo je rivajt koji kaže wala ni da, bez ikakvog poziva. Ništa samo kaže Allahu akbar. Svako zna kad se klanja Bajram, Allahu akbar i Ne smeta ljudima kazati Bajram će biti toliko, toliko sati, da se kaže ljudi znaju kad će doći. To je drugo. Ali prije, znači, Bajram, bilo kakav poziv, ništa nema toga. I taj ovaj rivajt ukazuje, znači, bez poziva, znači, on je objedinio sve to i na takav način čovjek radi i postupa po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa Imam Neovi rekao u svom dijelu Šerhul Muhadzeb, al Međmu'a, Šerhul Muhadzeb, to je jedno najveće njegovih dijela, tako, ovaj, koje je napisao. E, došao je, znači, u njemu jedan dio uradio, neki 7-8 a nakon toga ima to Međmu'a, drugi su radili to. Ovaj, uglavnom, Imam Neovi je ovaj, e, rekao da ne smeta kazati helumu ili sala, požurte na namaz. Isti je propis. Isti je propis, znači ispravno da nema ništa kazati. Ustao je, dalje idemo hadisom, ustao je poslanik, ostavljen na Bilala, znači i u ome je dokaz da je dozvoljeno čovjeku, znači da se pomogne sa nekim i da može biti neko ko služi učenog čovjeka. Danas u šehova imate ljude koji imaju, znači, našto čovjek da oslavi, oslabi, uvijek ima nekog koga vozi u kolicima ili mu, znači, pomogne da ulazi u auto, izlazi iz auta i slično tome, znači, nema smetnje u tome jer je poslanik, znači, ovdje uzeo Bilala za pomoć. Kaže se dalje, fe emara bi Allah, pa je naredio bogobojaznost. Pa je naredio bogobojaznost. Hmm. A bogobojaznost je da čovjek učini između sebe i vatre džehennemske pregradu. Taman sa pola datule. To je bogobojaznost. Znači, ittaqillah voleo bi širke tamra. Fe in nem teđit fe bi kelimekel tajibe. Boji se Allaha bar sa pola temre, pola datule. A ako ne možeš, onda sa, sa lijepom riječi Ako ne možeš, znači udjeliti nešto, da bude paravan tebi između tebe i vatre, onda bar sa, da to bude lijepa riječ. I ovdje takva je, Imam Gazali kaže da je takva, kao kaže da je objedinila sve dobro. Svako dobro na zemlji koji ima da je takva objedinila. I zato jedan, kad je učenik tražio svog šeha da ga posavjetuje, kaže da me posavjetuj. Kaže posavjetovat ću te, kaže onim čime je uzvišeni Allah. Ili kaže, daj mi, daj mi kaže nešto, oporuči mi nešto. Kaže oporučit ću ti ono što je uzvišeni Allah poručio i prvima i posljednjima. I prvima i posljednjima. Pa mu je rekao, kaže وَلَكَدْ وَسَيْنَ الَّذِينَ وَلَكَدْ وَسَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا Kaže, i mi smo, kaže uzvišeni Allah za mi smo oporučili onima koji ima je data knjiga prije vas i vama da budete bogobojazni. Da budete bogobojazni. Pa je znači oporuka Allahova zaželi i prvima i posljednjima bogobojaznost. Zato danas čovjeka ponekad imaju ovako ljudi dođu pa kažu da mi nešto oporuči. Da, de, mi kaže ne, da savjetuje mi nečim i kažeš mu budi bogo, boj se Allaha gdje god da bio. Je tako rekao poslanik sa osam, ittakullaha kunt. Boj se Allaha gdje god da bio. No pa dobro, kaže, ima nešto drugo. Šta, kako hoćeš oporuku? Oporuka bogobojaznost, da se čovjek boji stvoritelja Tebara Keotela i, i, i, na, i na, najavi pred ljudima i u svojoj u svakom momentu, nema bolje oporuke na zemlji. Ali problem što ta oporuka prođe ispred naših očiju kao, je tako, nešto mizerno. <clears throat> Nego da je čovjek shvatio šta je takva i bogobojaznost, onda bi shvatio znači težinu i vrijednost te oporuke. On nije shvatio i zato je ta oporuka, da ima kakva druga oporuka. Ima oporuka, ti me nešto kažeš, i ja to uradim i moj se život promijeni i ja živim koptica, slobodan, lijepo, sve ide potaman, ne može biti nigdje ništa. Nema takvih oporuka. Ovo je Dunjaluk. Ovdje na Dunjaluku, ha, jel, dva koraka pa, pa, ti neko podapne nogu. Pa opet dva, pa ti neko podapne nogu, jel tako? Ili šeitan, ili, ili ljudski, ili džinski šeitan, ili ovakvi, ili onakvi, nije bitno. Znači, Dunjaluk je pun iskušenja. A bogobojaznost je, znači, osnovni primarni cilj čovjeka, jel, da, na ovoj, na ovoj zemlji kada je došao Amr ibn Mejmun kod Hasan al-Basrija svojim sinom, kaže mu, to bilježi eh, imam Abu eh, Nuaym u svom djelu Hilije, kada je došao, kaže mu, kaže, Sa'id, inni ođetu kasveten min kalbi felejin huli. Kaže, ja sam našao, kaže, osjetim kaj da mi je srce tvrdo, da mi ga, kaže, malo raznježi. Kaže mu Hasan al-Basri, أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Proučujemo ajet iz Kur'ana. Kaže, šta misliš kada bismo mi njih, kaže, poživjeli da oni žive godinama? Potom im dođe ono čime im se prijetilo. Ne bi im ništa koristilo to što su uživali. Pa je pao na leđa i kaže mu sin njegov da je udarao nogama kao ovca zaklana. Od toga ajeta. Pa su završili, pa izišao napolje. Došla je sluškinja, kaže, izlazite, kaže, napolje, kaže, izlazite napolje, kaže, vidite, kaže da ste, kaže, ovaj, zahmetili šeha, misli na Ebu Saida, Hasan al-Basri, Hasan ibn Ebil Hasan al-Basri. Pa su izišli, krenuli. Kaže on, babo, kaže, ovo Hasan al-Basri, to Hasan al-Basri, hoće kazati, hoće, da ga degradira ga, to Hasan al-Basri. Kaže, sine, proučio je ajet, kaže, da si ga razumio, kaže, srce bi te oparao. A zato što ti ne razumiješ, ne kontaš, zato ti to tako pričaš. E, to je tako danas naša situacija, al tako? Neko kaže, boji se Allaha, evo uzvišeni Allah kaže, nekad vasajnja ledine utor kitabe min kablikum, iako mi ittaqullah." kaže, ima nešto drugo. Nešto druga, neka druga oporuka, nešto malo bolje, malo čvršće malo nešto. Šta ima bolje živi od takve dvogojaznosti da se boji stvoritelja te barake, teala u, jeli gdje god da Potom je podstakao ljude na taat, na bogobojaznost. Posticao je poslanica sa ljude, znači na bogobojaznost. A to posticanje biva na dva načina. Znači biva prvo poticajem zbog nagrade koja ti je pripremljena ako to učiniš i drugo biva znači da se čovjek preplaši kaznom koja mu je pripremljena, znači ako ostavi dotično, dotično ili djelo. Potom kaže va'azahun, potom je držao vaz. Mi kažemo vaz. Va'az, Valv je arapska riječ. Uh, e, uzvišen je Allah zađer spominje Pa kaže, limete aizune kao meni lahu muhlikuhum. Limete aizune kao meni lahu muhlikuhum. Kaže, zašto e, opominjete narod koji će Allah i onako uništiti? Pa je vas vid opomene, vid opomene. Kul innama aizukum bi wahide. Reci, ja vas savjetujem samo jedno ja vas savjetujem sam. Pa je došao, znači taj vaz je spomenut gdje? U Kur'anu. A to je da se naredi ljudima, da se posavjetuje, znači da se kaže šta im slijedi, ako ne, znači ako se ne pokore. I kažu učenjaci, a kažu pravilo jedno, Selef je govorio, kaže sretan je čovjek ko uzima pouku iz drugoga, iz onome što se dešava drugim ljudima. A kaže, nesretan je onaj od koga drugi uzmaju pouku iz njegovih događaja. Ti služiš nekome kao pouka, kao ibrat. I ljudi kažu, nemoj biti kao onaj. To pravi nesretnik, ljudi uzmaju pouku. Nego sretan si ti da uzmeš pouku, nekome se nešto desno, nemoj, znači, nemoj plaćati cijenu šta svojom kožom, tako? Znači, ne mora čovjek sve plaćati svojom kožom. Potom ih je opominjao. Opominjanje je da posjetiš čovjeka, znači, na blagodati Allahove i na to što te sačuvao ne daće. Je tako? A čovjek je, braće, u pogledu, znači, Allahu i te barak tala blagodati, nemaran, a, znači, jer te su blagodati velike, ali problem je što čovjek broji samo iskušenja. Desla se tri iskušenja. I ti sjediš i razmišljaš sam sa sobom, samo što kažeš, Allahu dragi, što me nisu uzeo? Što me nisi sebu uzeo, dragi Allah? A iskušenje u stvari koja kada bi vidio drugi ljudi, kada bi imali, pogledajte našu braću u šta preživljavaju, kroz šta prolaze, gdje im djeca bivaju. U jednoj kući četvoro, petero, šestoro dje, uđe raskomadana djeca, nema i nikako. Izbjegao gore, pobjegao, nigdje ništa nema, znači, apsolutno ljudi, znači, sve preko noći izgubili. Tebi se probije guma u auta, ovaj, ti još samo ne kažeš, Allahu dragi, ovaj, jesi u ovom danu, današnjem, ikoga iskušao na zemlji kao mene? Ja sam Ibre danas ljudima i pouka u iskušenjima. Zato što se našao da, je auto leži na zemlji, tako? Znači, ljudima, se, ljudima se dešavaju velika iskušenja, samo što je problem kod čovjeka što on broji šta? Iskušenje, a ne gleda šta? I dan osvanuo si živ i zdrav, ustao, nije se kičma ukočila, živ bio. Možeš dalje Allahu azuđel na seždu pasti. Pa ima li veća blagodat toga da ustaneš zdrav i Allahu na seždu padneš ujutru na saba? Subhanallah, kakva može biti? Ali kažemo, problem je kod čovjeka zato što gleda samo šta? što mu se dešava, znači, od, od nedaća. Pa je ovdje, znači, uzvišen je Allah spomenut, zahvaljeno mu, spomenut njegov teuhid, iskazan, zahval Allah i to je od ciljeva hutbe. Znači, hutba treba biti, znači, hutba treba biti ljudima kratka prvo, treba i duga, ciljana. Da čovjeku, želim ti kazati, poruka moja je, boj se Allaha. Poruka moja je, ha, pazi granice. Poruka moja je, slijedi sunet poslanika, jasno da bude. Ja sam u petak došao ovdje, kad sam završio hutku, govorili smo o šefatu. Priđe mi čovjek, Arab. Prvi put je on ušao u džamiju, nikada ovdje nije bio. Sve on pohvalio, hutba i stvarno, kaže, sve on to, jeli, sve je to u redu. Ali kaže da Bog da je bila neku drugu temu. Ja mu kažem, u redu, lijepo. Dolaziš ti ovdje u džamiju. i neka, ja sam ovdje prvi put. Prvi put ulaziš u džamiju i čuo si Hatiba kako priča. I prvi put, i kažeš kako bi hutba trebala biti neku dobro u redu, na koju drugu temu? Daj mi reci na koju drugu temu bi ti volio da bude. Javi nama ranije, pošaljem nekako poruku, faks, nešto, pa ćemo mi pripremiti hutbu kad ti dolaziš da bude hutba tebi. A ovo ovdje, ovo što sjedi, ovo, ovo ljudi, ovo, to ćemo sve maknuti na marginu da ti čuješ hutbu koju bi ti volio čuti. I prvi put ulaziš, prvi put čuješ, kaže da Bog da je bilo neku drugu temu. Ja, Ahel Kerim, hutba, on hoće da hutba bude politička. Ja sam njega, jeli, ja, ja sam došao do, do on želi da hutba bude političke prirode, se priča, priča o politici. Poslanik sam nije sa Mimbera pričao o politici, nego je pričao o bio je, Mimber je bio mjesto gdje se zikr čini, spominje se uzvišeni Allazu i ljudi se posjećaju. Vi bi sa Mimbera, kako je došlo u hadisu, kod Ahmeda da bi se čulo na pijacu, unziru nar, kaže, opominje vas vatre Tako je govorio. I uzvišeni Allah kaže u Kuranu, ja ejuhan ladine amenu, i da nudi salati, mi je uminu džumati, fesau ila zikrillah. Kad petkom budete pozvani na namaz, na džumu, idite da slušate zikr. I kaže poslanik sa hadisu kod Buhari kod muslima, kad uđe čovjek u džamiju, kad se, znači, kad se popne imam na mimbar, meleki sjednu, jeste mi one zikr, zatvore svoje suhofe i slušaju opomenu. Pa je hutba da bude opomena, a nije da bude politička. Ne smeta određeni događaj politički da se prokomentariše kroz hutbu, to nije sporno. Ali da bude vam mjesto ovaj ili minber bude ovaj mjesto dakle se ljudi pozivaju u razno razne ne znam partije u politička nekakva djelovanja i tako dalje i da to bude za ostvarenje nekakvih dunjalučkih to nije. Ali je čovjek došao i on je nešto imao u glavi on ima ovaj ne kažem živio nisu pravu ovako ovako biva znači niti on zna šta se priča, ni kako se priča i tako dalje. To je neispravno, znači neispravni je pristup njegov bio općenito, a našto tako je što želi da hutba bude, bude li ovaj političke prirode. Potom je otišao dalje poslanik sa do žena i njih opominjao i savjetovao. I ovdje se spominje da je to bilo poslije hutbe. Kako je došlo kod muslima u Sahihu, kaže se a, da je sišao sa Mimbera, otišao i opominjao ih. Znači, nije bilo poslije čega. A u jednoj predaji se spominje da je bilo da je obavio hutbu i potom otišao do žena. Znači, postoje različite verzije u tome da li je poslanik ali završio hutbu pa otišao do njih ili je to bilo za vrijeme, za vrijeme hutbe. nema smetnje da žene budu u jednom međlisu sa muškarcima da slušaju nauku, ako u tome nema, nema e, fitne. Znači da žene budu negdje iza da slušaju i tako dalje. Ako ima paravan, to je još bolje. Da slušaju u tome, znači, nema smetnje. jer je a, poslanik je sam odšao ovdje do žena. Ima hadis kod Buhariju, u njegovom sahihu. Ovaj, pogledajte hadis, ovaj, pročitajte hadis pod brojem 101. Imate Buhari u Sikoviću. Uzmite, otvorite prvi tom, broj hadisa 101. Mislim da me pamćenje ne vara da je 101. Tamo ima hadis da su žene kazale u poslaniče, kaže muškara, muškaraca ima puno oko tebe, gužvaju se, mi ne možemo, kaže, mi bismo da, slušamo nauku, pa im je odredio jedan poseban dan, pa im je dolazio i govorio. Poseban dan dolazio, znači, i posjećao, jel, ovaj, sahabike, odnosno, govorim o islamu. U ovome hadisu je isto dokaz da žene trebaju doći na Bajram. Da tako? Da žene trebaju, su dolazile sa poslanikom, sa osaleme, na Bajram. I to je bilo u vrijeme poslanika, i tada su dolazile, znači, sve i djevice i žene koje živjeli u svojoj hidri, znači u svojim posebnim odajama i žene jeli, koje su bile majke, slično tome. Kaže Ibnul Molekin, slušajte dobro, Ibnul Molekin je umro 804. hiđarske godine. Ovdje, ako se ne varam, jest, 804. hiđarske godine, evo ga ovdje umro. 723. rođen, 804. umro. Kaže Ibnul Molekin, ovako, vidite, Kaže, ovo je bilo ovaj u vrijeme poslanika Ali danas, ako je islamska država bila jaka, šerijat sudio. Kaže, ali danas, u naše vrijeme, neće izlaziti mlada i lijepa djevojka. Mlada i lijepa ne izlazi. Nego izlazi žena onako prosjeće nekakve ljepote ili tako da. Ona izlazi. Ali ove mlade, lijepe, one ne mogu šta. Izlaziti na U vrijeme Ibnul Molekina, rahimehullahu ta'ala. Ovdje svakako ima jedan problem. Ko je taj ko će odrediti koja je žena lijepa? Upitaj bilo koju ženu jesi lijepa. Kazat će ja moram pod hitno sad nikab. Da, jer ja kad iznijem na ulicu, to, znači to, se auta okreće, svako se okreće u mene gleda. Svaka žena sebe vidi šta? Lijepom. Tako i treba. Nek se vidi lijepo. Ko će odrediti koja je žena lijepa, koja nije lijepa? I ko će kazati, ka, tako da je ovaj, ova podjela je malo sporna. I on navodi onda predaju od Ajše radi da je kazala da kada bi znao poslanik sallallahu sallam šta su žene uvele nakon njega, kaže zabranio bi im zlazak u džamiju. Jer subhanallah ovoga našeg selefa jesu oni čudni bili. Kaže zabranio bi, odma ta generacija tabina šta su uveli, kaže zabranio bi izlazak u džamiju. Hvala Allahu što nije Ajša u našem vremenu. Ona bi tražila od Allaha da nikako ne dočka sabaha, zori da, da, da, da je sebe uzme. Radi Allah anha. Pa su nama razilazi po pitanju izlaska žene, jeli, napolje, e, na, na, na Bajram, jeli, pa su, ne napolje, nego na Bajram, mislim. Pa je, neki su dozvolili, drugi su zabranili. Od Ebu Hanife imamo dva rivajta, da sad ne spominjem sve imena, bojim se da uduljit ćemo, ovaj, samo spominjući imena, od Ebu Hanife imamo dva rivajeta, ovaj, kažemo, neki su napravili razliku između mlade djevojke i one koja to nije, imam Tahavija kaže da je to bilo u prvo vrijeme Islama, potom je to, znači da, da bi se što veći broj muslimana šta okupio, potom je to šta dokinuto kasnije. To je bilo u prvo vrijeme Islama, potom je dokinuto. u svakom slučaju, teško je ovo, ovu tvrdnju treba potkrijepiti, znači argumentom. Kada je to bilo u prvo vrijeme, kada je nakon toga dokinuto, moramo znači znati hadis kad su izrečeni, tako da ne može se znači o tome tvrditi. A doćemo naredni hadis umut atije elen Ne naredno predavanje, nego naredni hadis. Ono tamo predavanje koje će biti posle umre, ako Bog da. U njemu ćemo govoriti kako došla naredba. Došla je naredba za izlazak žena. Od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi Kaže Abdullah ibn Omar, rekao je poslanik, sallallahu alaihi nemojte braniti ženama da idu u džamije, a njihove kuće su im bolje. Pogledajte, poslaničke ovaj, metode u objašnjavanju propisa. Nemojte im braniti, to je halal. Ali ima nešto što je bolje, a to je šta? Da klanja u svojoj, da klanja u svojoj kući. I bilježi ima Mahmed i Tabarani od umu Humeid Saidije da je kazala, jer da je došla kod poslanika, sa osam je rekla, Allahu poslanič kaže, ja volim da klanjam iza tebe. Kaže, eto, znaš da, kaže, voliš klanjati za mene? Kaže, namaz u tvojoj kući je bolji od namaza, to je poseban dio u kući koji je zagrađen, znači nema, nema dodira napolje, nikako nema prozora, u redu. Bunker u kući. To je, kaže, a, tvoj namaz je u tom mjestu bolji nego u tvojoj sobi, a namaz u sobi je bolji nego u tvojoj kući. Možda bi to mogao biti dio dvorišta ili nečega, znači gdje postoji mogućnost da je neko vidi. A kaže namaz u tom mjestu ili u dvorištu ili u dijelu kuće predsobljene, nekakvo kome je mogao neko da je vidi je bolje nego namaz u tvojoj i džamiji tvoga naroda. A kaže namaz u džamiji tvoga naroda je bolji od namaza koji je džematski, veliki, znači namaz u toj jednoj velikoj centralnoj jeli Pa vidimo znači koliko da je namaz žene u njenoj kući bolji od njenog namaza u poslaniku i džami i za Allahov poslanika sallallahu ako je tako, pa onda je bolje, jel tako, i za Huzejfija, i za Salah al budeira ili bilo koga drugog od, jel tako, medinskih imama u Haremu, jel tako? Dobro, ovdje Ajša radijallahu ta'ala kazala jednu stvar. Kaže, kada bi poslanik sallallahu znao, kada bi poslanik sallallahu znao šta su žene. Znači, poslanik sa nije znao i nije šta zabranio. Pa je propis hukma o dozvoli ženama da izlaze u džamiju ostao ili je dokinut? Ostao. Ne može riječi ashaba, ne mogu dokinuti ono što je poslanik, na čemu je ostavio, li, na čemu je ostavio a, li ljude. Tako da je propis i dalje validan i dalje je aktuelan. Je li Aisha radijallahu ta'ala jasno kazala da je to zabranjeno? Ona kaže, ha, kada bi poslanik sallallahu znao, zabranio bi im. Mi iz tih riječi možemo zaključiti da je ona težila ka čemu? ka zabrani izlaska žena, ali nije jasno. Jer nije jasno. Ali ovdje možemo kazati jednu stvar. Uzvišeni Allah, ako poslanik se nije znao šta se desiti nakon toga, znao naš gospodar A uzvišeni Allah kaže: "Oma kana a tvoj gospodar nije taj koji zaboravlja. Pa vi taj propis, znači kako vrijedi za njihovo vrijeme, vrijedi za naše vrijeme, znači vrijedi do sudnjega dana da je ženama dozvoljeno da izlaze znači u džamiju. Ovo govorimo radi namaza. A pa ako u džami ima gdje se poučava vjera, gdje ima halka, gdje ima, onda taj izlazak može biti obavezan. Može taj izlazak biti obavezan. I zato zulum je prema ženi da je ostaviš kući, da ti dođeš u džamiju na predanje da ostaviš ženu kući. To je zulum. To je zulum prema ženi. Ti želiš da tvoja supruga odgaja tvoju djecu. Kako će odgajati kad je džahirka? Nisi je poučio. kako da odgaja? Želiš da tebi bude pokorna. Kako da ti bude pokorna kad nije čula i ne zna kakva je obaveza, obaveza žene u smislu pokornosti svome suprugu? Kako da ti bude pokorna? Hoćeš od, radnika u firmi da ti bude koja god nova mašina iziđe sve a ni na jedan kurs ga nećeš da pošalješ. Jer, jer kurs treba plati, jel tako? I radnik dođe nova mašina, kažeš idi radi. Pa kaže nisi, trebaš me poučiti, pa onda tražiš to od mene. Jel tako? tako i žena. Trebaš me poučiti živ bio, kako da ti budem pokorna i čime me uzvišen jala duži i onda sankcioniši moju nemarnost. Pa je znači e, po poučavanje vjeri, to je obaveza muslimanima. Kaže, završit ćemo skoro. Dobro mhm. e, Kaže, dajte sedaku. Dajte sedaku. Ovdje naređeno davanju sedake onim osobama koje su sklone da čine šta? Grije. Koje grije? Nezahvalnost mužu, ovaj, je tako? Nezahvalnost mužu eh, i, i, i poricanje dobročinjstva tako i da se puno žele, puno znači se ovaj žale na, stanje i na hal, u redu? Znači, sklone su žalbama. I žene su po pitanju Dunjaluka puno osjetljivije nego muškarci. Puno osjetljivije. Pitanje Dunjaluka kod žena je veliki problem. I to je znači kroz historiju poznato i to su pravila znači da žene u tom pogledu znači nemaju ovaj nemaju čovjek bi mogao reći ženo pakujemo se idemo živimo u Siriji idemo u, u, Egipat idemo ne znam u Irak idemo učiti ne ići u džihad u redu generacije ne idu u džihad dobro trebaju muškarci u redu Biskviti dole ne idu. Znači, idemo dole da učimo jezik. Pa ćemo živjeti dole, Allah će dati nekakvo rješenje. Hajmo sve prodati i ostaviti. Najveći otpor i će ga žena prije muškarca. Ne mora biti generalno pravilo. Ali žene su znači jako osjetljive ovaj kada je u pitanju znači dunjalko. Pa je ovdje poslanik sam sam naredio onima koji su skloni da čine grijehe da šta daju? Da daju sedaku. I ovdje je dokaz da sedaka čuva čovjeka od čega? Od vatre. Da čuva čovjeka od vatre. I zato čovjek ne treba sprječavati svoju suprug ako želi nešto da od svoga zlata, od onoga što ima da da za sedaku, ne treba je to spriječavati, jer i njemu je znači isto tako nagrada u tom pogledu. Pa je, znači ovdje je spomenuto jedna bitna stvar, a to je znači nepokornost ili, da, da, žena ne cijeni svoga muža. Nije mu zahvalna. Cijeli dan radi cijeli dan vradi kao je li ovaj rob na baušteli, od jutra do navečer i vrati se kući i ne čuje od nje ni riječ zahvale da te Allah poživi, da te Allah da ga dočeka na vratima, da mu kaže lijepu riječ, da osjeti da, mu, da neko zahvaljuje na tom trudu koga ulaže zbog njih, zbog svoje porodice, ništa. Nego dođe kući, dok kaže, dok je došao, u, dođe, kaže, vamo, dole vamo i sjedni. Sve dole za da pričamo. Ima ona sad, ona je nešto načula, nekakve priče i odmah ona njega dočeka, tako, tim, ovaj, tim grubim frazama ga i šamara, jel tako, on je onako sam slomljen. Ni, pa živa bila, ja trpim danas šefa i poslovođu i ovoga i radnike oko mene i trpim i, i, i, i hladnoću i vjetar i snijeg. Sve me udara i navečer još dođem u kuću i nemam svoga rahata i nemam mira, nego me ti dočekaš na takav način. I to je znači zločin od stane žene. Da je znači nezahvala svom mužu. Vidimo da, to, da je to vodi izravno u i ovo znači minka koja ovo svati, sad će znači kolika je, koliko je pravo znači muža kod, jeli, kod njene, uh, eh, jeli, kod, kod supruge. I ome hadisu je dokaz da čovjek može ponekad nekome, može biti grub prema njemu u nasihatu. Ali da mu pojasni zašto je, jer u redu. Neko nešto čini i kažeš, to što činiš, to vodi izravno u džehennem. To je grub nasihat, jel tako? Ali kažeš, zato što je poslanik, ali rekao, ko bude činio to i to, ha, jel u redu? Pa da se pojasni, jer je ovdje poslanik, za šta, pojasnio, pojasnio je, jeli, a zašto je najveći dio ovih žena gdje u, u jel tako? I u ovome hadisu je zadnja stvar koju ćemo spomenuti, završavamo ako Bog u njemu je, znači, dokaz da čovjek treba pričati ljudima ono što im treba, što im koristi, a ne što bi ljudi voljeli da čuju. Jer ovdje ljudi ne bi voljeli da čuju da mu kažeš, jel tako, ovaj, nemoj to i to, nemoj, ne bi voljeli da to čuju. To im teško pada. Ali mora neko govoriti ono što im šta? Što im koristi. Pa imam treba znači da kaže ljudima, ili onaj koji im govori, ono što im koristi. Pa kažemo, na primjer, ljudima, kad se završi bio živim namaz, kad se završi, nemojte odmah skočiti i trčite u trgovinu. Trgovina je tu fiksna, ona neće nikud pobjeći. baš. Ništa iz nje pobjeći neće. Sve je tu. Kad završi namaz, sjediš, ozikliš svoje. Svi svoje dijete pored sebe, jer ako ti skočiš tri puta dijete pored tebe, ti si ga naučio da postaje namaza da se skače na noge. Dobro, to je terpija djetu. Nego kad pođe, sine, sjedni i zikru. Ajde, zikri sa babom. Pa je to odgoj. Ali taj odgoj ne može preći na, znači na ovaj potomstvo ako babo to ne praktikuje. tako? Kad je vrijeme predavanja, kad je predavač sjeo na mjesto, sina za sine, počeo predavanje, dolazi vamo, sjedni, slušaj predavanje samo. Pa je, molim, ovaj, pa je to je, to je, to Čovjek svojim znači, primjerom pokazuje djecu šta, kako treba, kako treba postupati. Pa je, znači, dužnost da govorimo o našim mahanama i greškama, a ne da sami, jeli, sebi samo, jeli, Nastavit ćemo, inša Allahu Teala, u našem narednom druženju, o istom hadisu da govorimo, Allahu Teala, nima sallallahu ala Muhammed, ala alihi alaikum, ovdje, znači, ja imam jedno pitanje koje je, imam osjećaj da je ovaj opaska na, na moj govor. Ja ću ga shvatiti na najljepši način. Kaže se, da li, salam da li se ljudi trebaju poučavati kako da se, e, kako da se ophode prema ženama? Znači, budući da smo mi spomenuli šta? Kako da se žena ophode prema ljudima, kako muškarce se ophode prema ženama. A, ja bih zamolio, znači, vas da razumijete jednu stvar. A to je, mi pričamo o određenoj stvari. Nemoguće u jednom predavanju, niti je to metod, i to je greška u metodologiji izlaganja, da čovjek ulazi u sve. Što mislite da sam ja danas počeo ovdje pričati o ovoj tematici, pa otišao, ne znam, otišao u zekijat ili hađu post, pa se vratio, pa otišao u džihad negdje, pa se vratio kroz lajla. Mi govorimo o jednom hadisu. Komentar dajemo na jedan hadis. Ponekad malo iziđemo van, ali se odmah šta vratimo da se ne udaljavamo od čega? od centralne teme o kojoj govorimo. A centralna tema nije bila ophođenje muškaraca prema ženama, nego je bila greška žena u pogledu ophođenja prema muškarcima. Pa sam to kazao u protivnom. Vi svi znate ovdje moj stav po pitanju muškarca i ophođenja muškarca prema ženama. I to s tome smo govorili x puta i govorili kakav muškarac treba biti i šta je primjeran muž i kako je i to smo spominjali znači i ne moramo svaki put kada spomenemo znači grešku žena, da u isto vrijeme spominjemo odmah šta? Grešku muškaraca. To je najviše. Drugi put ćemo govoriti o čemu? O muškarcima i o, i njihovim mahanama u tom pogledu i u njegovoj nemogućnosti, nesposobnosti da vodi porodicu, da organizuje porodicu, e, uskladi vrijeme i tako dalje. Tako da nemojte, znači, shvatiti mi kad smo ovo govorili, nismo kazali, moj lično stav, i moje mišljenje je da je danas većina problema, shodno mome iskustvu koga imam vezano sa tim bračnim problemima i pozivima koje imam, da je većina problema u muškarcima, ni u ženama. To sam ubjeđen da je 80% problema u muškarcima. Možda on ne pravi probleme sobom, ali ne zna, nije u stanju da balansira tu kućnu atmosferu. Nego uleti u kuću kao kauboj. On ne zna ništa uraditi lijepo, ne zna nigdje biti diplomata, ne zna nigdje ovaj, ti moraš biti diplomata da se uvučeš ženi pod kožu, prekolješ je, ona ne osti da je preklana. To je znači muškarac uspješan u svojoj kući. A ti uletiš u svoju kuću i ti se postavio, ovaj, moram ja negdje da, se čuje moja riječ. Nije tako. Sve što se može riješiti lijepo, ne treba rješavati grubo. ja sam govorio o tome, tako da nema potrebe, ovaj, sestrama žive bilo, Allah sam gradio, znači za ovakvim pitanjima, jer svako zna moj stav i nisam ničim, znači, ukazao kada govorim znači da, žene trebaju biti dobre, ovo je vama savjet ovako. A svakako znači da drugi savjet neće izostati znači ni vašim muževima i nama svima, jer ja kad savjetujem, ja, ja savjetujem sebi, jer ja sam isto tako muž i dužnost mi je da postupam ovaj isto je kao, kao i Allah,